أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Znači današnji prvi čas je čas profesora Adnana Maglića iz hadisa bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد زاهر pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu porodicu i na njegove ashabe, te na sve one koji ga slijede na putu dobra do sudnjega dana. Fala uzvišnjom Allahu Đelešanuhu koji nas je danas okupio na ovom barećem mjestu da zajedno sjedimo i da se podsjećamo, da podsjećamo jedni drugi, da pokušamo da se okoristimo i da nešto novo, novo naučimo i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da e, ovo bude jedan od povoda zbog kojih će nam uzvišnji Allah dželle Đerlešanu oprostiti grijehe i e, sve nas ovako zajednički sakupiti u džennetu sa poslanicima, sa dobrima i sa šehidima. Amin. Hadis sa kojim, će, sa kojim ćemo se danas družiti jeste hadis Abu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji je mutafakun alejhi znači bilježi ga Buharija Buharija i Muslim i oko njegove vjerodostojnosti znači s obzirom da ga bilježi Buharija i Muslim nema nikakvog nikakvog spora i to je neupitno u ovom hadisu Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu nam prenosi savjete ili upute poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojima u kratkim crtama oslikava ahlak, ponašanje, moral jednog vjernika, jednog muslimana na ovom dunjalku. Daje nam smjernice najodabranije stvorenje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Božji poslanik kako treba da, da živi jedan, jedan musliman kako treba da priča i kako treba, kako treba da se ponaša prema drugim ljudima. Pa tako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, dijeli ovaj svoj govor, znači ovaj hadis u tri dijela, pa kaže u prvom dijelu, Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha Đerlešanuhu i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Dalje kaže, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ I onaj ko vjeruje u Allaha Đelešanuhu i sudnji dan, neka ugosti ili e, neka ugosti ili neka počasti svoga, svoga komšiju i u trećem dijelu hadisa kaže وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ I ko vjeruje u su u Allaha dželešanu i sudnji dan neka ugosti svoga svoga gosta.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 da ima pri sebi jedan vjernik i objedinjuje dvije e, dva segmenta u ljudskom e, životu a to su njegove riječi i njegovo ponašanje pa prvi dio hadisa je tako poslanik sa srlem nam govori ukazuje nam kako to treba da, e, da šta to treba da radi naš jezik kakav treba da bude i to je znači vezano za riječi a drugi dio hadisa je vezan za naše ponašanje prema, prema drugim ljudima. I jedan, e, od pozna, jedan poznati učenjak ima e, e, malikijskog mezheba kaže da ovaj hadis predstavlja jedan od četiri hadisa koji o, koji su obuhvatili čitav, čitav ahlak ili čitav moral jednog muslimana. Pa tako kaže I sva, sva četiri ova hadisa i najvratnije upravo zbog tog razloga je imam Nevovi spomenu u ovoj knjizi po kojoj mi sad radimo tako odabrane neke hadisa, to je Arbaine Nevuje, znači 40 Nevovi je, hadi, je hadisa. Pa spominje jedan od ta četiri hadisa jeste kada je onaj ashab došao u poslaniku sallallahu alaihi wa sallame pa mu poslanik sallallahu alaihi wa kaže kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže pouči me na čemu pa mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže la nemoj لا تغضب نمو سليوت فردد مرارا la لا تغضب فهو نكل puta pitao poslanika pitao poslanika sallallahu alejhi ve وسلم Dobro, poduči me nečem, a poslanik se sada svaki put mu kaže, la tagdab, la tagdab, la tagdab, nemoj se ljutiti nemoj se ljutiti nemoj se ljutiti I na tome se završio nasihat poslanika sallallahu alejhi ve wasallam ovom čovjeku. Zbog čega mu poslanik sallallahu alaihi wasallam uputio ovaj savjet? Zato što je vidio poslanik sa sallame kao najiskusniji daja, kao najodabraniji poslanik, prepoznuo je u ovom čovjeku da je njegova slabost i slabost e, ili vrata kroz koja mu može doći šetan upravo ta ljutnja, svaki čovjek ima neku svoju slabost, neko je slab na imetku, ako, mu, ako nema imetka on će prodati svoju vjeru i sve živo će prodati samo radi toga da bi došao do imetka. Neko je slab na pogledu pa ne može sačuvati svoj pogled, a neko je slab znači u ovom segmentu, u ovom detalju, to je ljutnja. I zato poslednji se o sedam ovom ashabu kaže la tak bab, jer sa, sa ljutnjom dolazi mnogi musibeti, jer kad čovjek ne zna o saborti, onda kad treba saborti, to može e, napraviti ili izazvati velike posljedice kako na dunjalku, tako i na, i na ahiretu. Znači ovo je prvi hadis, la takbab, nemoj se ljuti. Drugi hadis jeste, e, od ova četiri hadisa, e, jeste hadis u kojem poslanik sa osrlame kaže min husnil islami mar'i crkuhu mala janihi e, od lijepog islama čovjeka znači da čovjek se e, okitio lijepim islam da je on dobar musliman, jeste to da ostavlja ono što ga se ne tiče. Znači da ostavljaš ono što, što te se ne tiče. To je druga stvar. Treća stvar, ili treći hadis, jeste hadis i kaže poslanik sa osobama, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko neće od vas jedan od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome samome sebi. Znači to je treći hadis i svima su nam poznati oni prelijepi primjeri iz života ashaba, kako su oni ponašali jedni prema drugima, kako su jedni drugima davali tako prednost nad samim sobom, pa kada Abdurrahman ibn Auf dolazi kod onog plemenitog, plemenitog Medinellije, Ansarije, pa mu Ansarija kaže, znaš šta, ja imam dvije žene, evo ti, pogledaj koja ti se više sviđa, pa ću je, kaže, ja pustiti o ženi, imam puno imetka, pa ćemo popoloviti. Međutim, Abdurrahman ibn Auf, mu se zahvaljuje na tome i kažemo da ti Allah Đelešanu dadne svako dobro, da ti Allah Đelešanu poveća, da poveća ti na faku, međutim ti meni reci gdje je pijaca. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je Abdurrahman ibn Auf koji je bio Mekelija koji je znači učinio hijđu u Medinu, da je poslije toga bio jedan od najbogatijih, najbogatija ashaba. Kaže se da kada bi njegova karavana sa njegovom robom dolazila u Medinu, da se Medina trijesla od broja deva i broja e, robe, jel tako težine te robe koji on, koje su nosile te, te karavane. Znači to je, to je treći hadis i četvrti hadis, jeste upravo ovaj hadis sa kojim se mi večeras, e, odnosno danas, jel, družimo, a to su uh, ova tri savjeta, al tako, koje je poslanik sa seleme uputio Buhurejde, di Allahu ta'ala anhu, kroz ovaj, kroz ovaj hadis. Prvi savjet jeste uh, e, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fel jekul hajran au li Ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka kaže, neka govori dobro ili neka, ili neka šuti. Ovdje vidimo da nam poslanik sallallahu Ovdje vidimo da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na jednu stvar, na jednu jako bitnu stvar, a to je e, čuvanje, čuvanje jezika i da čovjek treba da obrati pažnju na to šta priča i šta prelazi, prelazi preko njegovog jezika. Jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Abu Zar radijallahu ta'ala anhu, kaže mu čuvaj svoj jezik. Jer kaže, zbog tog jezika će ljudi ljudi biti bacani e, na svoja lica na svoja lica u vatru znači u džehennemsku u džehennemsku vatru a u drugom hadisu poslanici sallallahu alejhi kaže obećava džennet čovjeku koji sačuva dvije stvari ma baina lihetehi znači ono što se nalazi između njegova njegove dvije usne to je jezik I to je jedna stvar i druga stvar je ko sačuva svoj spolni organ. Znači ovdje vidimo da Allah Đelešanuhu, odnosno poslanji se na sedam, obećava takvoj osobi džennet ako sačuva, ako sačuva e, ove, dvije, ove dvije stvari. Zatim, e, jedne prilike su se ashabi požali poslaniku sallallahu alaihi sallam pa su rekli mu ima jedna žena kaže koja puno i posti i klanja i puno Allaha spomni onako sa svojom vanštinom i kaže hajrli osoba. Međutim, kaže, ona vrijeđa, vrijeđa svoju komšincu. Kako bi mi rekli, prgava je na jeziku. Vrijeđa ljude. Ne zna osabur, sva šta hoće reći, hoće uvrijeti. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže hiya finnar, kaže ona je, ona je u vatri. I vidimo, znači pored toga što ona i klanjala i postila i bila dobra vjernica, međutim drugi ljudi, drugi ljudi nisu bili mirni od njenog jezika. Njena komšnica nije bila mirna od njenog jezika jer je vriježala, e, omalovažavala je, možda je svašta i psovala. I zato poslanji sa sredom je obećala ovako jednu e, žestoku, žestoku kaznu. Zatim, e, ovdje se postavlja pitanje, jer poslanji sa sredom kaže Men kane u'minu billahi u lijevu mil ahri fel jakul hajran au li jasmut. Neka govori, dobro, e, šta se podrazumijeva pod ovim, pod ovim dobrim? U ovo ulazi svaki, e, svaki hajl govor. Da li se, znači, nije, nije hajli govor samo, nema sumnje da je to najbolji govor, govor Allaha Đerlešanu i govor poslanika sallallahu alejhi ve sallame. Međutim, svaki dobar govor je i onaj govor kad ti primjer radi pokušavaš pomiriti dva muslimana ili pokušavaš olakšati svome, svome bratu muslimanu ili e, otkloniti tugu koja se nazvila nad njim i to je znači i to je dobar govor i čovjeka kada mu kažeš koji si izgubio kad mu ukažeš na pravi put i to je i to je znači dobar govor. Prema tome ovo dobar govor je širok pojam koji obuhvata svaki hajr, svaku hajli djelo. To je što se tiče prvog, prvog dijela hadisa. Drugi dio hadisa gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ Kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka e, ugosti ili neka počasti svoga komšiju. Ako posmatramo kuranske i hadijske tekstove, vidjet ćemo da, islam, da je islam posvijetio pažnju ovim komšijskim vezama više nego i jedna druga religija, ideologija ili sistem. Nećemo naći ni jednu drugu vjeru da posvećuje ovoliku pažnju ovim komšijskim odnosima. Pa tako kako prenesi Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu i Aisha radijallahu ta'ala anhu, anha kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, ma zala Džibrilu jusini, jusini bil džar, hatta vanantu anahu se juvarrisuni. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, Džibril alaihi salam je toliko oporučivao dobro prema komši, da sam, kaže, pomislio da će me naslijediti. Znači, toliko mi je savjetovo da budem dobra, dobar prema komšiji, da mu ne činim ništa loše, da sam ja na kraju pomislio da će me, da će me taj komšija zbog, mog, zbog njegovog prava kod mene, zbog moje dužnosti, znači prema njemu, da će me on na kraju kada ja preselim naslijediti. I ovo, ova stvar se dijeli, taj komšiluk, se dijeli na tri, tri vrste. Prvi je komšija koji je, ima kod sebe dvije osobine. Prva osobina je da je musliman, druga osobina je znači to da je komšija, da, ti je, da je musliman i da je bližnji rod, znači da ti dođe neka familija i on ima najveće pravo kod tebe. Znači ako imaš komšiju muslimana i još ti je familija, takva osoba ima najveće pravo kod tebe. Poslije nje dolazi osoba koja je tvoj komšija i koja je musliman. Znači ima dvije osobine, znači da ti je komšija da je musliman i ona ima isto tako veliko pravo, ne kao prva skupina, ali veće pravo nego ova treća skupina koja je ima samo jednu osobinu, a to je da ti je komšija. Znači nevjernik je, nije musliman, ali ti je komšija. I iz tog razloga si dužan i pored toga što je nevjernik, dužan si, dužan si da budeš dobar, dobar prema njemu. Pa poznato nam je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjećivao svoje komšije, posjetio svog komšiju koji je kojim se razbolio sin, komšija mu je bio židov i razbolio mu se sin i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da posjeti tog tog židova, to jest da posjeti to njegovo dijete koje se koje se razbolilo. Nije ga spriječilo to što je bio druge konfesije, nije ga spriječilo to što je bio židov, da mu ne odje u zijaret. Međutim, nije to bio zijaret tek toliko da se sjedne i da se, ne, nego je poslanik sallallahu alaihi wasallame tu priliku iskoristio i poziva to dijete koje je bilo bolesno, u stvari koje je bilo na samrtničkoj postelji, poslanik sallallahu alaihi ga poziva u islam, pa dijete pita, oca kaže, oče šta da radim, da li da poslušam Ebu Kasima, a to je bila kunija, to je bio nadimak kojeg su ashabi koristili kada su prizivali poslanika sa selama jer je to kod arapa ta, ta kunija, znači taj nadmak, to je kada će čovjek da, da, da mu ukažeš na kakvo poštovanje, zoveš ga po njegovoj kuniji, ne zoveš ga po njegovom imenu, znači po njegovom nadimku. Pa moj ovaj kaže, židov kaže, Atir aba Kasim, poslušaj Ebu Kasima. Pa ovaj, ovaj ma, ovo dijete, znači ovaj židov mali, izgovara šehadet i nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka smrti koji mu odezima oduzima dušu i znači u zadnjem trenutku svoga života alhamdulillah on izgovorio šahadet i onda poslanik sa selam upućuje Allahu dželle šan zahvaljuje se što je spasio, što je spasio ovo dijete od džehenemske vatri Znači vidimo da je poslanik sa selam i pored toga što ova osoba što je bila nevjernik poslanik sa selam mu daje njegovo pravo a to pravo je tako pravo pravo komšije i ovo je svima nama jedan i šaret, pogotovo što mi živimo u takvoj sredini gdje imamo puno, jel tako, ljudi koji žive oko nas, koji su, nerijetko se susrećemo druge vjere. To ako je on druge vjere, to ne znači da ti ne trebaš da budeš dobar prema njemu. To ako je on druge vjere, to ne znači da ti trebaš prema njemu da se ružno obhodiš. Bez obzira, ovaj židov, prenosi se u nekim predajama, dolazi da je ovaj židov kojeg je posjetio poslanik sa seleme, godinama je zijetio poslanika sa seleme. Godinama je zijetio, bacio smerče tamo gdje je poslanik sa seleme izlazi. Uglavnom pravimo je zijet, pravimo je probleme jednostavno ga je taj način pokušao i, i isprovocirati. Međutim, poslanik sa sallam je ipak i pored toga osaburio i lijepo se prema njemu, prema njemu obhodio. Znači, e, ovo, ovo baš želim da podvučim, da i pored toga, pogotovo što mi živimo u takvim sredinama gdje su ljudi, pripadnici drugih religija oko nas, mi tim svojim lijepim ahlakom, svojim lijepim ponašanjem, sa osmijehom možda na licu, treba da ih privučimo i da im pokažemo sve ljepote, sve ljepote Islama, jer ako smo ikad bili potrebni te praktične dave, potrebi smo i danas, kad ljudi jednostavno dosadlo im je više ovako predavanja slušati, da im ljudi pričaju, političar pričaju na televiziji, ovi pričaju ovdje, oni ovdje, međutim, gdje je dijelo, pokažite nam na dijelu da je to stvarno tako lako je pričat, međutim kad, kad dođeš, kad treba da pokažeš stvarno praktičnim djelom što znači skromnost, što znači e, tvoja ljubav prema drugom čovjeku, da želiš mu dobro, da mu želiš, da ga želiš pomoć, što znači ta bratska ljubav između muslimana, gdje si brate šta ima, kako si, međutim kad zapni, kad treba stvarno da pokažeš i da potvrdiš, da udariš pečat na onu svoju bratsku ljubav, e tu, tu mi jednostavno padamo na ispitu svi pričamo, mi smo braća, mi smo ovako, mi smo onako, međutim, onda kad treba da pomogneš svog brata, da mu posudiš pare ili da mu dadneš, da podijeliš sadako, da mu dadneš pare, da ostaviš možda svoj neki rahatuk i neki svoj žitak, pa da odiješ sa svojim bratom, da mu pomogneš da obavi neki posao, e tu dolazi do izražaja stvarno je naša iskrenost i naša bratska, bratska ljubav. Ili je, ili je naša, naša bratska ljubav i naše bratstvo jednostavno postalo jedno mrtvo slovo na papiru koje ili riječ koju mi stalno izgovaramo i ponavljamo međutim e, nema tragova u našem svakodnevnom životu zato ja imam običaj ovako često spomenuti riječi Hasan al-Basri koji kaže udu'u nase bi amalikum la bi al-sinetikum kaže pozivajte i zaista stvarno je mudra izreka i mislim da smo i mi kako danas potrebne to je kaže pozivajte ljude svojim dijelima a ne svojim jezicima To ne znači da ti čovjeku nećeš reći za takvu put mu savjet. Međutim, tvoje ponašanje treba da je ispred tvog jezika. Ono što ćeš ti pričat, to će u stvari samo biti objašnjenje za tvoje lijepo ponašanje i tvoje lijepo obhođenje prema tom čovjeku kojeg ti već, već pokazao toj osobi. Zato kažem da i ova, i ova situacija kad imamo čovjeka komšiju koji nije musliman treba da, da se iskoristi da prije damom ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da budemo dobri prema njemu. Bez obzira hoće li on to shvatiti kao dobrotu, kao nešto drugo, tebi je tvoj gospodar naredio da budeš dobar prema njemu i ti si dužan da ga ne zijetiš i da budeš dobar prema njemu, a hoće li on to cijeniti ili to neće cijeniti, tebe to ne interesi. Tebe interesuje pre svega nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskrenost je bitna i u ovim, i ovim dijelima. Tebi je nagrada ostaje, ona ne propada, E sad je, hoće li on to prihvatiti ili neće, hoće li on možda početi razmišljati o islamu, ne, To nas ne interesuje. Ako počne razmišljati, alhamdulillah, bitno je da mi uradimo ono što nam, što nas, naša vjera e, traži i zahtjeva. Ono što se e, što možemo ovdje spomenuti isto tako jeste da e, u drugim hadisima poslanik sa sallam u ovom ovom hadisu poslanik sa se kaže ni e, la yu'minu ahadukum la man man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka E, neka počast ili ugosti svoga, svoga komšiju. Da li to znači da onaj koji to ne učini, da on ne vjeri u Allaha i ne vjeri u sudnji dan? Ne znači. Znači ovdje poslanik sa Seleme negira, negira potpuno vjerovanje u Allaha i potpuno vjerovanje u sudnji dan od, kod onog čovjeka koji to ne uradi. Znači, on ima svoje vjerovanje, njegovo vjerovanje je tu, vjeruje na Allaha i vjeruje u sudnji dan, no međutim, njegovo vjerovanje nije kompletno, nije potpuno, nije, e, nije što bi rekli, nije 100% vjernik, nego fali mu, znači, još, fali mu još rada, fali mu još doradi da je bio potpun, potpun vjernik. Znači, ovdje poslanji se Asrlame negira potpun iman, potpuno vjerovanje kod čovjeka koji ne praktikuje ove tri stvari koje se spominju u ovom hadisu. U drugom hadisu poslanik sa svim kaže Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Kaže tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati ili tako mi Allaha ne vjeruje. Tri puta poslanik se svim spominje ovu stvar. Pa onda ashabi, kad je poslanik se svim stao, prepali se, ko je tu ko, ne, ko ne vjeruje. I poslanik se se nije samo jednom rekao, nego tri puta ponovio Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Pa ga pitaju u Boži poslaniće, ko tu kaže ne vjeruje? Kaže, men la ya'men, džaruhu bewa iqahu. Kaže onaj čiji komšija nije rahat od njegovog ezijeta. Takva osoba, znači neće, poslanik se se isto kaže, da neće biti potpunog imana i neće vjerovati u potpunosti, ona osoba čiji komšija nije, nije rahat od tvojeg ezijeta, od tvojeg galame, Danas je nerijetko tako da ti komšija odvrni muziku, on uživa, odvrni televizor, zijeti te. To je sve zijet. To je sve zijet. Normalno, mi kao muslimani nećemo pustiti muziku, niti ćemo, ne znam, nija na slični način Ali čak i ako odvrneš Kur'an, ako slušaš Kur'an ili neku ilahiju, nije ti dozvoljeno da je odvrneš toliko da ezijetiš ezijetiš drugog čovjeka. Kad nije dozvoljeno čovjeka u mešidu ezijetiti tako što ćeš naglas učiti Kur'ana, ti znaš da mu to smeta, dužan si da, da, da, da stišaš se, da smanjiš, ali tako ton i da na jedan prigušen e, način učiš, učiš Kur'an, kako ne bi zijetio čovjeka koji možda spava u mešćidu, kako onda da je zijeti svog komšu tako što odvrneš Kur'an. Znači, da i ovakve stvari, to su sve vidovi tog je zijeta, na koji, na koji način to čovjek može e, uznemiriti svoga, svoga komšiju. Kako biti dobar prema prema komši mnogo je načina i mnogo je metoda jel tako da mu da ga zijaratiš kada se on kada se on razboli da mu e, pomogneš ako je, ako mu je potrebna tvoja pomoć ne znam ja kuješ uput i siđeš sa njim u podrum i pomogneš mu e, da mu nešto neku hediju dadneš pogotovo ako mu doneseš neku hediju da mu dadneš možda još neku knjigu o islamu kako bi, kako bi se okoristio tako kako ta hedija ne bila e, tek hedija za sebe nego ti imaš još jedan cilj pored toga što želiš da ga, da ga poštiješ i cijeniš kao komšiju imaš cilj i želiš mu dobro da i on bude musliman kao ti i da osjeti slast imana i na kraju da se spasi od džahennamske vatre i da padne svome gospodaru koji ga je stvorio i koji ga obskrbljuje i koji mu daje da živi na ovom njalku želiš mu da takvom da tom gospodaru pada na seždu i na njega samo, samo obožava znači to je to su obaveze jednog muslimana prema njegovom, prema njegovom komšiji i e, zadnja stvar koju poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu spominje jesu, jeste men, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ugosti svoga ugosti svoga komšiju ugosti svoga gosta znači treća stvar koju poslanik sa sve spominje jeste jeste gost i gost kod vjernika muslimana ima pravo da ostane tri, tri dana. S tim da je kao vjernik obavezan da ga ugosti jedan dan. Znači kad ti dođe gost, vađib ti je. Znači nije to neka dobrota da ti kažeš vidi mašala što sam ja fin, ja sam njega ugostio. Ne, nego si obavezan da ga ugostiš jedan dan, a ona tri dana bilo bi lijepo da ga, da ga ostaviš jer to je period koji mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam e, odredio. I to je to je bio običaj običaj i svojstvo poslanika prije i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni poslanika koji su koji su bili prije e, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pa tako poznato nam je al tako kad dolazi melec Ibrahimu alejhi selamu e, ljudskim likovima Ibrahim alejhi selam šta je uradio zakluo im je tako ovcu im je zaklo iznio je pred njih želio je da ih počasti pa zatim i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je E, slične, slične stvari su se dešavale i samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem su tako ugošćavali tako da oni e, ove događaje događaj sa Ibrahimom alejhi selam i događaj e, kada su Abu Bakr i Omer radijallahu ta'ala anhu izašli jedne noći pa svezali toko su bili gladni da su svezali jedan kamen na svoj stomak kako bi im pristao stomak i kako ne bi osjećali veliku glad pa su onda kaže vidli poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ide a na svom stomaku je imao dva kamena svezana. Znači najodabraniji stvorenje, najodabraniji poslanik, najodabraniji čovjek koji je ikada kročio ovom zemljom, dva kamena. Ebu Bekr jedan, Omer jedan, a poslanik se osvijem dva kamena ima svezana za svoj stomak od, od velike gladi koju je osjećao. Da li je to zato što nije mogo da ima? Ne, Tako mi Allaha nije poslanji sve seleme da je rekao ashabima skinite mi zvijezde da se ashabi mogli tu rad, bi tu radili. A pogotovo kada se radi ili tako o dunjalku koji mu je dolazio. Međutim poslanji sve seleme ga je dijelio, davao, davao ga je drugim muslimanima jer je njima davao, davao je prednost njima nad samim sebom. Pa je poslanji sve seleme izašao i kaže sreo u Bakta radi Allaho ta'ala anhu i omera i pita njih poslanji sve seleme kaže šta vas je šta vas je izvelo u ovo doba noći, pošto je bilo kasno, kaže, vallahi, kaže, o Boži poslaniće, izvela se glad. Kaže, tako mi je Allaha imena je ista stvar izvela. Pa se otišli do jednog ashaba, koji nije bio kod kuće, a njegova hanuma kaže da se brzo vrat, u tom trenutku dolazi taj ashab, pa kaže, nema sretnijih čovjeka večeras od mene, sjedite tu, ja ću vas ako Bog da ugostiti, otišao i zakulo im je ovcu. Tako da ovom je e, ičram, u ovom znači gostoprimstvu, čovjek ne može, ne može pretjerivati. Koliko god da ugostiš svog gosta, nema tu pretjerivanja. Jer poslanik sa selama nije rekao ovom ashabu, zašto mi nisi donio malo hurmi, samo i nije bilo potrebe da se ti trošiš. Ne, nego je sjelo i, i jeo tu ovcu koju mu je, iako s njim bila trojica, ova im je ashab zaklao ovcu i, i ugostio je. Znači, nema tu pretjerivanja, što nam ukazuje na, e, na to da je ugostiti gosta, gosta počastiti ga veliki, veliki hajr i ako boda e, čovjek za to ima, ima veliku nagradu kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači, rekli smo da je, da je obaveza čovjek kada ugosti gosta jedan dan, a da bi bilo poželjno da ostane kod njega tri dana i nakon toga taj gost koji je e, došao kod njega bilo bi lijepo da ako misli da, dalje da ostane da traži izuna od njega da ga da ostane još koji dan a ova osoba koja ga je jel, primila u svoju kuću ako ne može bez imalo ustručavanja treba da mu kaže da tu su moje mogućnosti ja stvarno ne mogu više da te primim i što rekao čistog, čistog srca i bez ikakve ljutnje ova osoba treba znači, da napusti da napusti njegovu kuću jer mu je dao ono pravo koje je, koje je ova, ovaj zaslužio. Znači ovo je bilo ukratko e, ono što je vezano, vezano za ovaj, za ovaj hadis, za ove plemenite osobine i, i prelijepa svojstva sa kojim se treba opštiti svaki vjernik ili musliman da čuva svoj jezik, da pazi šta priča, da ne vrijeđa druge muslimane, da gleda da ona njegov namaz ipak ostavi nekog traga na njega. Jer Allah Želešanu za namaz kaže inna salate tanha anil fahšai wal munker da nama zavraća od ružnih dijela od, ono, od onoga što što ne valja i ona osoba koja klanja, a njegov namaz ga ne odvraća od loših dijela, on i dalje ružno govori, on i dalje ne voli svog brata, prezire ga i mrzi ga, on i dalje se osjeća boljim od svoga brata, oholi se nad njim, vrijeđa svog komšiju, takva osoba treba da se zapita šta je sa njenim namazom, jer li njezi namaz ispravan što je li primjer kod Allaha Želešanu, jer Allah Želešanu kaže da namaz odvraća od loših dijela, pa kako to da mene moj namaz ne odvraća od loših dijela. Allahu Želešanu govori je istina, znači da je, da je greška u nama. Zato kažem da bi čovjek trebao da poradi i na svome namazu, da se posvjeti pogotovo, pogotovo farz namazima, farz namazima da posvjeti njima, njima veću pažnju nego na filama, jer obavljanje farz namaza i svega onoga što je Allah Želešanu strogo potpisao, propisao ljudima, to Allah Želešanu najviše, najviše voli, više nego bilo kakva na fila. Mi ćemo vidjeti danas ljudi da imaš uvijek kasnije na, na namaz, uvijek dođe na treći, četvrti rekat farz namaza u džamiju. Međutim, najveće dođe pa ustane noćni namaz planja. Bog ti dao svako dobro, deti prvo popravi svoj farz namaz. Budi u njemu kako treba da je Allahu Đelešanu ono njegov pravo koji on kod tebe ima kao svoga roba, obavi farz namaz, pa onda posle toga kad vidiš da si sredio farz namaz, onda gleda da popraviš svoju na filu kako bi se još više približio, približio svom gospodaru. Zato kažem, trebamo posvetiti pažnju e, tim strogim obavezama, znači fazovima, a posle toga čovjek treba da nastavi da svaki dio svog života uskladi e, s onim što traži od njega Allah subhanahu wa ta'ala i ono što nam je poslanik sallallahu alaihi ve selleme u ovakvim i sličnim hadisima oporučio. Da vas Allah Đelešanu nagradi na vašem strpljenju i molim Allah Đelešanu da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i da ova i ova ljetni kurs i ova naša druženja ako bude da budu jedan korak naprijed na našem putu, putu ka džennetu. Wa sallallahu ala nebina Muhammedu.